Temije koje je pobliže također obradio i razvrstao poznati šejh današnjice al Fauzan Prošli put smo govorili o posjeti kaborovima nevjernika i također više riječi je bilo o propisima koji su vezani za posjetu kaborova i vi ćete kroz sve ovo što govorimo primijetiti da nekada naslov samo površno obuhvata cijelu temu nego tematika ide sasvim u drugome smjeru. Pa će neko pomisliti kada kažemo posjeta nevjernika i njihovih kaburova da će se samo o toj tematici govoriti. Međutim, šejh Ulisam Tejmije to gleda iz jednog drugog aspekta, a to je iz aspekta novotarija koje se pojavile, a posebno onih novotarija koje su vezane za gajbe, odnosno za nevidljivi svijet, za različite pojave koje se dešavaju prilikom posjeta kaborova i uticaja nevidljivoga svijeta, misli se na džine i šeitane i svega onoga što je novo pridošlo prilikom posjete kaborova i svega onoga što se udaljilo od sunneta poslanika sallallahu alaihi u ovome smislu. Znači, desile se različite promjene. Došlo je do novih stvari prilikom posjete kaborova kod muslimana. Međutim, ove stvari o kojima mi govorimo bile su i prije poznate kod naroda koji su se odmetnuli i koji su zapostavili knjigu svog gospodara. Znači, i dalje ostajemo sa riječima šehhul Islama ibn Temije kada govori o posjeti kaborovima i novopridošnim stvarima. Misli se na promjene i to ogavne promjene koje su se desile i to putem onih ljudi ulogom onih ljudi koji su bili skloni različitim legendama bajkama i koji su željeli da odu na stramputicu koji tvrde da mrtvi sa njima pričaju da oni izlaze iz svojih kaborova kako bi dočekali one koji ih posjećuju. A u stvari šetani se njima prikazuju u likovima mrtvih ljudi. šetani se njima obraćaju kako bi ih odveli sa Allahovog subhanahu wa ta'ala puta. I uistinu braćo onaj ko dođe pa kaže da je vidio svoga mrtvoga njemu treba vjerovati da je vidio nešto i mi znamo da iza toga stoji viđenje šeitana, ali on je ubijeđen i uvjeren je da je na tom kaburu vidio svoga, svoga mrtvog zato što nema znanja, zato što obožava Allaha subhanahu wa ta'ala uz svoje neznanje. Pa šejhul listan govoreći detaljnije o ovome kaže tako mnogi pobožnjaci, vidimo kako se izražava i ovdje upotrebljava riječ pobožnjaci, a ne oni koji imaju znanje, nego pobožnjaci, pobožnjaci su skloni različitim devijacijama, odnosno različitim zastranjivanjima, upravo zato što su se predali ibadetu, ali uz taj ibadet nemaju dovoljno znanja. Najbolje je objediniti i pobožnost, takvaluk, a s druge strane i objediniti znanje. Međutim, imamo mnogo onih koji su pobožni, a nemaju znanja. Oni tvrde da vide kabu, na primjer kako oko njih obilazi. I oni stvarno nešto vide i u to treba vjerovati kao što kaže i islam tajmije. Oni stvarno to vide. Pa vide, na primjer, veliko prijestolje ili arš i na njemu vide velike likove, slike. Vide također neke osobe kako se podižu, kako idu ka gore ili se spuštaju i misle da su to meleki i također pomisle da je neka od tih slika Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allahu taqaddas neka Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen a u stvari to je šeitan ovakvi događaji su se odigrali više kod više naših ispravnih prethodnika Pa je Allah subhanahu wa ta'ala neke od njih zaštitio i sačuvao. I Allah subhanahu wa ta'ala im je naznačio da se radi o šeitanu. Kao što je bilo sa šejhom, kako se prenosi i šejhu sam ibn prenosi tu predaju, Abdul Qadirom El Gilanijem. On je u osnovi dobar čovjek, bio pobožnjak i imao znanje kod sebe, samo su ga proglasili svecem poslije njegove smrti i počeli ga uzizati na stepen koji nekada i prelazi stepen poslanika i vjerovjesnika. Postoji znači poznata priča, anegdota o njemu. I on kaže, jedan put sam bio u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala i vidio sam veliki arš, to jeste veliko prijestolje i na tom prijestolju ogromno svjetlo. Pa mi je rečeno, o Abdul Kadire, ja sam tvoj gospodar. O Abdul Kadire, ja sam tvoj gospodar. وقد حللتم لك ما حرمت على غيرك ja sam tebi dozvolio ono što sam zabranio drugima pa je Abdul Kadir rekao jesi li ti Allah osim kojeg drugog Boga nema ihsa ja adu Allah budi ponižen Allahu neprijatelju Znači, to mu je rekao Qadir. Kaže, na jedan je toga svjetla nestalo i nastala je tama. Pa je začuo glas Abdul ne džavute minni bi fiqhike u ilmike. Abdulkadire, ti si se spasio mene svojim shvatanjem vjere, ispravnim shvatanjem vjere i svojim znanjem. Kaže, ja sam na ovaj način zaveo 60 ili 70 pobožnjaka ljudi. Pa je rečeno Abdul kadiru rahimehullahu kako si znao da se radi o šitanu? pa je rekao rekao mi je šitan, tebi sam dozvolio ono što sam drugima zabranio a ja znam da Muhammedov sallallahu alaihi wasallam šerijat nije derogiran, to nije, to nije poništen i neće se promijeniti. I zato je također rekao ene rabbuke. Rekao ja sam tvoj gospodar. A nije imao snage, nije imao moći da kaže ja sam Allah osim kojeg drugog Boga nema. Osim kojeg drugog Boga nema. Kaže šeheh Islam Tejmije ima ovih ljudi koji su uvjereni da ono što vide je Allah. A mi znamo da Allah subhanahu wa ta'ala neće biti viđen na ovome svijetu. Na primjer, takav čovjek kada nešto ugleda, onda ima također za sobom neke svoje sedbenike koji se povedu. Pa su oni ubijeđeni da vide Allah subhanahu wa ta'ala na javi, uživo. Oni se oslanjaju na ono što su vidjeli, i kaže Čehul Islam i oni su iskreni u onome što obavještavaju da su vidjeli. Oni su iskreni u tome. Oni su istinu vidjeli. Nije to halucinacija. Oni su vidjeli. Međutim, šta su vidjeli, koga su vidjeli? Oni ne znaju, kaže šejh temi da se radi u stvari o šeitanu. Kaže, ovo se često dešava grupacijama neznalica pobožnjaka. Jedan od njih misli da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala svojim očima na dunjaluku. Oni vide često nešto zašto misli da je Allah subhanahu wa ta'ala taqaddase wa ta'ala. A u stvari to je šeitan. U vjerodostojne predaje se prenosi od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da je govorio da može biti viđen u snu. Da poslanik sallallahu alaihi wasallam može biti viđen u snu. Također znači vraćamo se na to da ima mnogih ljudi koji misle da su vidjeli poslanika sallallahu alaihi wasallam da su vidjeli dobrog čovjeka, da su vidjeli hidra alaihi selam a u stvari to je šeitan. U istinu postoji predaja u kojoj se kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem može biti viđen na koji način? U snu, ali ne na javi. Ove sufije oko nas oni misle da mogu vidjeti poslanika sallallahu alejhi u javi da im on dolazi i da dolazi na njihove mevlude kad oni ustanu i kažu dobro nam došao. Kažu dobro nam došao i kažu tada dolazi poslanik alejhi salatu vesselam i kažu to se zove hadre, hadre, a hadre u arapskom jeziku znači prisustvo. To jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisustvuje njihovim mevludima kada oni zauče dobro nam došo o Kurejševiću i tako dalje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem men ra'ani fil manami kad ra'ani Onaj ko me vidi u snu, uistinu je mene i vidio. Fe inne šeitane la je fi surati. Jer šeitan se ne može prikazati u mome liku. Poslanik sallallahu alaihi wasallam prije svega obraća se ovdje kome? Ashabima. Zato što su ashabi znali kako izgleda lik poslanika sallallahu alaihi wasallam. I ne može se danas prihvatiti tvrdnja svakoga čovjeka koji dođe i kaže vidio sam poslanika sallallahu alaihi wasallam u snu. Kako ćemo mi znati? Pa kaže Eto, šeitan se ne može prikazati u liku poslanika sallallahu odakle ti znaš da je to lik poslanika sallallahu alejhi ve koji ti je došao? Jer se upoznao, jer se upoznao sa likom poslanika sallallahu sa njegovim osobinama, kako je on izgledao da bi se moglo reći to je poslanik sallallahu alejhi ve što se vidio u snu. Znači, ovo je viđenje u snu. Jer vidjeti poslanika sallallahu alejhi ve u snu to može biti istina. Međutim, čovjek treba da poznaje da poznaje lik poslanika sallallahu alaihi wasallam. I Allah subhanahu wa ta'ala je spriječio da se šeitan pojavi, da se prikaže u njegovom liku. Ali što se tiče jave, poslanik sallallahu alaihi wasallam neće biti viđen poslije svoje smrti na dunjaluku, u javnosti, na javi, znači neće izaći iz kabura i rukovac s nekim kod tamo da poselam i poslanika sallallahu alaihi i neće udovoljavati njegovim potrebama. Sve sto horafat, sve bajke, legende i gluposti. Šehol Islam ibn Taymi ovdje spominje da viđenje poslanika sallallahu ve sellem može biti istina i da je to uslovljeno da čovjek poznaje stvarni lik poslanika sallallahu ve sellem, da je izučavao njegovu siru i da je izučavao šema ili rasul, to jeste osobine psihičke i fizičke osobine poslanika sallallahu alaihi Pa kada se upozna sa njegovim likom, kada vidi znači usnu određeni lik, onda će usporediti to sa svojim znanjem. I kada to usporedi i to bude tačno ili približno isto, onda se može reći da je inša ta'ala vidio poslanika sallallahu alaihi wasallam. A onaj koji ne poznaje lik poslanika sallallahu alaihi wasallam, njemu šeitan lahko dođe i onda ga zavara. I kaže mu i tvrdi da je on poslanik i onaj koji to vidi u naravno da će u to i povjerovati. Zato što ne zna stvarni lik poslanika sallallahu alaihi u kojem se šeitan ne može prikazati. Lik poslanika sallallahu alaihi u kojem se šeitan ne može prikazati. Ima ljudi koji tvrde da im se šeitan prikazuje u liku od nekoga meleka. A melek se razlikuje od džinna, od šeitana po mnogim stvarima. Imamo džina koji su nevjernici, imamo koji su očiti griješnici, koji su neznalice, a ima i onih koji su vjernici i koji slijede poslanika alaih salatu wasalam. Mnogi koji ne znaju da se radi o džinima i šeitanima, kada vide te džine i šeitane, kako silazi, kako dolaze, kako odlaze, kada vide njihove likove, pomisle da su to meleki. Pa oni koji odu kod kakvih učača, nadri učača, koji uče rukju, da tako, pa kada im se kaže evo sada će doći melek da otjera ove šetane koji su oko tebe, naravno da je ovaj zašao u gajb, pitanje gajba. Odakle on zna da će melek doći? Osim što može to biti neki drugi šetan koji se njemu prikazao i za kojeg on misli da je to melek, a u stvari to je šetan i to je šetanova varka i obmana. šeitani su sa onim ljudima koji kod sebe imaju širka, koji kod sebe imaju fiska, koji kod sebe imaju nepokornosti. Nekada šeitani takvoga čovjeka koji im se preda obavještavaju ga o nevidljivom svijetu kako bi on rekao da kod sebe ima otkrovenja. Kaže, njemu se desilo otkrovenje, on je postao onaj mu kašif, to jeste koji ima kešf, kaže on je doživio kešf, kao što mnoge sufije tvrde. Nekada ti šeitani koji se podredi tome čovjeku nanose uznemiravanja onome kome i taj čovjek želi da to nanese uznemiravanje. Bila se radi o ubistvu, bila se radi o nanošenju fizičkih posljedica ili da se radi o također nanošenju bolesti i slično tome. Nekada takvom čovjeku donesu ili dovedu određenog čovjeka, to jeste drugog čovjeka. Znači on šeitanima, misleći da su tu meleki, kaže da mu dovedu tog i tog čovjeka. I dovedu mu tog i tog čovjeka. To je jasna stvar i svako to iz prakse zna da to otprilike postoji. Svako je čuo za ovakve slučajeve. Nekada takvi šeitani i kradu za toga čovjeka. Kradu i metke ljudi. Bilo se radi o novcu, bilo se radi o hrane, bilo se radi o odjeći. I onda Ovaj pomisli da je to neki keramet evlije i da je on postao vlija. Kada mu to šeitan donose i misli da mu to meleki donose. A u stvari radi se o klasičnoj krađi koja je nama poznata iz sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je od Ebu Hurere radijallahu anhu jedan od džina krao sadekatul fitr koji je bio pohranjen kod njega. Nekada se desi da takoga čovjeka ponesu pa on počne znači letjeti u zraku odvedu ga u kakvo udaljeno mjesto nekada odvedu čovjeka u Meku na dan Arefata i na taj dan se također sa njim vrate i taj je uvjeren da je to keramet i ljudi koji su možda o tome čuli i nešto vidjeli od toga su uvjereni da je to keramet posebna počast i da se radi o Evliji Mada takav čovjek nije obavio hađ kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala propisao muslimanima. Takav nije ni hramio, nije ušao ni hrame, takav nije ni tavafio, ni činio saj, niti je išao između Safe i Merve i ovo je poznato i ne treba puno pojašnjavati da je ovo jedna od najvećih vrsta zablude. Ali kažemo da se ovo također može desiti. Mi to ne negiramo, kažemo da se dešava, ali to nisu kerameti, to nisu mereki to je šeitanova zabluda. Kod onih mušrika koji se nazivaju abedatul usan ili ibadul usan, oni koji obožavaju kipove, i oni koji ih oponašaju kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala yudahiuna qawla allazina kafaru da kršćani i židovi oponašaju Oni koji su bili prije njih znači oni su pagane oponašali kao što ovaj umet oponaša nekada i pagane i kršćane i židove oni oponašaju znači i kršćane i također njih oponašaju i novotari iz ovoga umeta tako ima mnogo tih hikaja, kako kaže onih, hičaja. Toliko ima tih anegdota i priča da ih je teško navesti sve i sve opisati ono što se dešava u njima. Pa kaže šehul islamim temije, onaj koji ima za običaj stalno da doziva mrtvoga, da traži pomoć od njega, bilo se radi o vjerovjesniku, znači, ili da se radi o nekome drugome mimo vjerovjesnika, kaže, takav njegov čin, takav njegov postupak će ga dovesti do ovih stvari. Do ovoga što se dešava ovakvim ljudima koji posjećuju kaborove želeći da upute dovu i želeći da im se nešto prikaže, odnosno da izađe neko iz kabora da se rukuje sa njima. Znači, onaj koji bude uobičavao činiti ove stvari, upućivati dove za mrtve i tražiti oprosta od njih i tražiti pomoć od njih, sigurno da će mu se to desiti. Sigurno je da će mu se to desiti. Isto tako, one koje dozivaju kada su oni odsutni i traže pomoć od njih, mogu da vide u njihovim likovima, to jeste pojavi im se ti mrtvi ljudi ili odsutni ljudi, jel? Desi se određenom čovjeku koji voli nekog šejiha kao što se Allah subhanahu wa ta'ala voli da mu se taj šejih, odnosno da mu se u stvari šeitan prikaže u liku toga šejha i on pomisli da je taj šejih iz Turske došao ovdje i da se pojavio na ovome mjestu. To je jasna stvar. Oni misle da je to lik te osobe, u stvari to je šeitan. I ta osoba im se obrati, priča sa njima i udovoljava njihovim potrebama. Oni misle da je mrtva osoba od koje se traži pomoć upravo ta osoba koja je sa njima razgovarala i koja je njima udovoljila te potrebe, a u stvari to je samo šeitan. To su džinni i šeitani. To su šeitani koje je Allah subhanahu wa ta'ala dao da ih zavedu sa pravoga puta. Znači o ovakvim događajima širka ima mnošta tih priča hikaja koje su poznate među ljudima. Onome što se desilo u ovome smislu i na ovu temu uistinu ima mnogo znači anegdota koje je teško sve prenijeti. I kaže šehol Islam Temije u pogledu ovoga ehlul džahilijeti pagani, nevjernici možemo reći u pogledu ovoga se dijeli u dvije skupine. U pogledu vjerovanja u ovakve događaje, prikazivanja se dijele u dvije skupine. Prva skupina koja to u potpunosti negira, a druga skupina koja u to vjeruje i smatra da su to počasti i da su to kerameti i da su to evlije. Pa i današnji nevjernici, jel, ima onih koji u potpunosti negiraju ovo i kažu da su to budalaštine, da su to legende, da je to mašta, da su to halucinacije. Dok drugi to smatraju najvišim stepenom svoje vjere i svoga uvjerenja. Ehli sunnet opet je, ili e, pripadnici islama su sredina između toga. Oni kažu da je to istina iz aspekta da su to ljudi vidjeli, ali kažu šta su to oni vidjeli. Znači prave detaljnu analizu šta su to vidjeli. Pa kažemo da nisu vidjeli ono što oni misle da su vidjeli, nego su se njima prikazali šeitani i džini. Dok ova prva kategorija uopšte ne vjeruje u ove događaje, a druga kategorija smatra da je to nešto najviše, da su to meleki, da su to odabrani ljudi. Znači, sredbenici Islama imaju tumačenje za to, a to je da ono što vide ovi ljudi je istina, da je to istina, ali šta se krije za toga imaju posebno tumačenje, kao što su spomenuli tumačenje šehr Islama i Taymiyyah. Šehr Islam dalje nastavlja i kaže da imamo neke ljude koji su obmanjene, to su neznalice, kada im se desu, dese ova šetanska prikazanja. I onda se podrede osobama kojima se to desi. Nekom se nešto prikazalo, vi znate da se prikazalo na primjer dole kod ovih kršćana u Međugorju ili neki od novotara koji se pripisuje islamu kaže da mu se nešto prikazalo u djevojačkoj pećini ili na Ivatovici i tako dalje i onda ljudi povjeruju u to i počinje se ovome čovjeku ili skupini ljudi koji su to vidjeli smatrajući ih Allahovim štićenicima i Allahovim evlijama odnosno odabranicima a pogledajte u isto vrijeme kaže šehol islam evidentno je kod tih ljudi kod onih koji se pripisuju islamu da ne izvršavaju propise koje Allah subhanahu wa ta'ala znači postavio da se izvršavaju. Da takvi ljudi ne klanjaju pet vakata namaza. Da se ne čuvaju Allahu i granica, da ne izbjegavaju Allahu subhanahu wa ta'ala zabrane, niti izbjegavaju razvat niti izbjegavaju nepravdu. Ovdje ću se sjetiti jednog događaja koji se desio jednom našem bratu, kad je išao na probadanje kod Sufija, pa ona što ih probada smatraju ga eto čudotvornim čovjekom ali kada je došlo vrijeme samoga namaza i znači zikra onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala to propisao taj koji je probadao on se izgubio odnosno nestajao što znači da je ono od onih koji se smatraju evlijama i kojeg ljudi smatraju evlijama u stvarno izvršava ove obaveze, a to je znak da nije od da kod njega nema imana, da kod njega nema takvaluka. Nema takvaluka kojim ga je Allah subhanahu wa ta'ala opisao, opisao one koji su bogobojazni. I to nije više keramet, nego to je šejtansko prikazanje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ela inna eulija Allahi la haufun alejhim wa la hum jahzenun. Alladhina amanu wa kanu jettakun. U Allahove evlije, za njih neće biti straha i oni se neće žalostiti. To su oni koji vjeruju i koji se Allaha subhanahu wa ta'ala pribojavaju, to jeste čuvaju se njegovih zabrana. Znači, ovakvi ljudi vide određene stvari. I vide ovakvoga čovjeka koji je najudaljeniji od imana i takvaluka, ali mu pripisuju da on ima otkrovenja, da on ima nadnaravna djela i čuda kod sebe. I smatraju ga od Allahovih evlija mutakija. Neki od njih se čak i odmetnu u potpunosti od Islama. Potpunosti ostave vjeru. Čak ne vjeruje u obavljanje namaza. Ne vjeruje u obaveznost vjerovanja u poslanike i vjerovjesnike. A ljudi ga smatraju da je to najveći vlija i da je to najveći bogobojazni čovjek. Kaže razlog tome, kaže šehol Islam temije, razlog tome jeste da su oni za dokaz uzeli vilajet, a vilajet jeste Allahova zaštita ili kod nas se to može reći evlijaluk, oni su uzeli znači za dokaz da je to Evlija, znači njemu pripisuju taj Evlija luk. Međutim, ove stvari ne ukazuju na Allahu zaštitu i na Allahu štićeništvo, niti ukazuju na Allahu evlijaluk, da je dat tim ljudima, odnosno tome čovjeku. Jer dokaz pravoga evlijaluka jeste vjerovanje Allah subhanahu wa ta'ala, takvaluk, a ovi ljudi koje smo spomenuli oni su najudaljeniji od toga znači sa ovim smo završili inša Allah ta'ala u temu ma tara ala zijarati kubori min od novo pridošli stvari koje su se desile prilikom posjete kaborova i promjena također koje su se desile a mi kažemo da se to ne odnosi na one klasične novotarije, nego kažemo na ove novotarije koje su daleko veće od onih malih novotarija, ove novotarije koji vode u širk, koje su i same po sebi širk i kufr, neka nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Sljedeći put ćemo govoriti razliku između Allahovih i šeitanovih vlija. Razlika između Allahovih i šeitanovih الكبرياء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين